Apirila kamalau gaur astelena data hau berri on albistegia duzu erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi jaion dorai euskali eslari politikoa bere jaioterria den berriozarrera bueltatu da 5 urte deserrian egun ostean. Alaxi Xabi ostiralean egun bat lagun eta auzokide berotasunez harrera egin zioten jaione dorairi berriozarko eguzki plazan. Sahararekin elkartasun jardunaldietan parte hartze handia izan zen. Baita, larun batarekin ospatutako jardunaldien egun potoloan ere. Justuk Euskal Herria plazan egun bat lagun izan ziren bildurikoak. Horixek, popi, pipo eta zerretrako baiazoen antzezpenaz gozatu zuten eta gehienak ere sokatiran aritu aurreta gaztetxoek lurrikara gazte animazio taldearen laguntzaz jolasteko parada izan zuten. Arratxeldekoa amaitu baina bukatu ez Xabi gabeko bederatzeetan trikitilariak kaletatik barnai ziren. eta eguna amaitzeko zuloalai elkartean egun hogeita mar berrio zartar elkartasun afarian bildu ziren horixe larun batekoa baina ostiralean ere Javier Bardenen losijo ojos de las nubes reporta ya ikusi eta eztabaidatzeko larogai bat lagun bildu ziren kulturgunean urtetik urtera xabi geroz eta indar gehiago hartzen ari du Sahararekin elkartasun jardunak postekoa beraz. Doinoa musika bandak igandearekin emandako kontzertua arrakastatxua izan zen. Arrakastatxua bai, jakin badakigu doinoa musika bandak eskenetako zuzeneko kontzertuak entzuleak eserlekutik altxarazi zituela. Entzunaretoa beteta, entzuleak Bobby McFerrin, Julio Iglesias Louis Armstrong, Tom Jones, Winnie Houston, Junzan Roses, Caruso Oskorri edo Frank Sinatra egileen abestietaz gozatu zuten. Leire Garijo Aritz Redin Armand Fernando Fernández, Sandoni Jimenez, Rebeka Etxarri eta Josef Germán Antion izan ziren kuntzertuko abeslariak. Aurrekin erioaz eta doluaz mintxo aukera paregabea. Horixe, mendialdea gurasu elkarteak antolaturiko itzaldiaren izenburua, idoia sara izlariak horretan aurnaiz gaztetxoekin erioaz hitz egitea doluaren prozesua errasten duela, azalduko du, itzordia gaur arratxaleko bost erdietan kulturgunean. Eta zuatzako kanpaldietan izena emateko aurre iskrizioa gaur hasiko dira. Kiliki elkarteak antolaturiko zuatza araba arrerlaku kanpaldian izena emateko egunak gaur eta bihar. Biegunetan goizez amabietatik ordu bat erdiak arte eta ahatxaldez bostetatik zazpiak arte. Kulturgunean aurkituko dugu aurre inskripzioen maia. Gaur kirolen atalea berrezar futbol elkarteari dagozkion emaitzak azalduko ditugu garazi zer egin zuten erregionaleko mutilek. Erregionaleko mutilak lagun arteko mutilen aurka lehiatu ziren eta berdinketa lortu ziten hiru tanto ekipo bana. Eta neskak berriz galdu egin zuten, ez da ohikoa beraiek eh, galtzea, baina e, noizbait, galdu behar dute ere. Eta kasu honetan, kasto jenen kontran e, lehiatutako partidan, galdu egin zuten esan bezala, hemen arren, 0 eta lau. Eta besterik gabe gogorarazte eguzki plaza kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela erdi mailako odeien edo goi odeien tarteekin gauean batez ere ipar ekialdeko haizea ulbizibiliko da gaur eta temperatura idaukionez temperatura maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira beraz gaur ere goxo goxo. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago zen orduetan berrio zare erratiaren sintonian fmko an edo ordu oro interneten eguzgeplaza.neten. Thank you.